Ez dut nahi, arri bat izan artelitzu batean. Ez dut nahi, pampin bat izan konsumoaren ferian. Erabakitako, bizi molerik ez niretzat, beste bide bat noa. Beti entzinera noa nere goerara. Entzinatu nahi dut, ostariri gabe. Zazpiko loren parean alaituko naiz, entzinatu nahi dut kateri gabe. Askatasunaren aizean alaituko naiz, ez dut nik jenkoaren beharik. Ez dut nik batek debru famatuaren belurri, baina horain gauza horretaz asena iz, beste bide batera nua, beti entzinera noa nere goerara. Entzinatu nahi dut usta gabe, zazpiko parean, Halaituko naiz, Etzinatu nahi dut katerik gabe Azkatasunaren aizean halaiteko naiz Etzinatu nahi dut ustaririk gabe Zazpikoloren parean halaiteko naiz Entzi natu nahi dut, kateri gabe, askatasunaren naizean, halaiteko naiz. Askatasunaren naizean, halaiteko naiz. Askatasunaren naizean, halaituko naiz. Gauan deneri.